elegante que lo que. Eh, que lo que, que lo que. Me presento el elegante, activo pa' toda la gente. Encaramos todo pa' adelante y bien alto siempre en la frente. Con respeto y con los códigos de frente, marcamos el flow diferente, pa. Siempre volado de la mente. Cuando llego, todos me miran porque vengo del oeste. Fumo, me sube la nota y vuelo como un parapente. Cuando vamos encapsulado, el humo me empaña los lentes. Y el que me quiera tirar lo quiebro antes que lo intente. Con la cara toda tatuada, dicen que parezco un mara. Si no me en mi esquina porque ando de caravana. La gatita lo pidió y se y para que jugara tu combo no tiene el swing que tengo entonces no copiaban. Estamos claros de la fama y buscado por altas damas que si vienen pa' estos lados la conocer mi cama. Llevo siempre uno enrolado y en el cuello una cubana que deja paralizado tu banda y todos tus panas. Ninguno se nos asemeja al flow que sale de la vara. No estamos criando ovejas pero fabricando lana. Ya pasé por todo lo malo y sin dejar ni una secuela. Un mensaje para el estudiante del director de la escuela. Tengo un flow bastante caro como el valor de una Harley vacilando los lecanos mientras enrolamos un Marley. Saben que le meto mano como si jugara bola y la pista te la derrito con una birrita corre. Robamos todo sin delito y ya saben que no me quito. Y si por ahí pinta un conflicto, el maladrón siempre está listo. Un pura sangre que flamea y un guacho que pilotea. La 40 en la cintura y la cultura de la brea. Acá ninguno titubea y si yo aviso tiembla el piso. Te causamos un terremoto y caemos sin pedir permiso. La conejita alboroto si le tiramos el hechizo y la sacó de la galera y lo rebotan contra el piso. Se viene con par de amigas que siempre me bancan la gira. Que entonan quemando María de noche y de día, tirando una historia y tomando una fría, mostrando su voz y trepándose arriba de mí como hobby, tumbando la chapa mientras yo el money. Ninguna se asusta si viene la policía, otra se suma, le tiran un coli. Y así que andamos a fuegote, aunque nos busquen la fama, nosotros vamos en busca de los lingotes. Dale un break y no te aloques y que no pierda el enfoque. Siempre buena cara del chico malo De bloque, los bad boys fuera la peli, no nos si hablan de maíz si ellos no arrancan, lo vamos a hacer que toque No intente nada y Santo que no va a haber rebote. Mi barrio planta su bandera mientras miran de afuera. Tenemos ganga verdadera y comando carretera. Metiéndole maleanteo como un pibito de barrio. Mi granada son las rimas y explotan todo el escenario. La gente que me conoce sabe que soy piola vago. Y siempre después de las 12 le mando mecha y se lo hago. Dicen que flow más demente siempre fue el del elegante. Siempre dejando patente el estilo en todos los parlantes. Elegante perro, que lo que. Date este Bilardo, cumbia 420 pa' los negros. Eh. eh. No me hables Anteo, pana. Estamos activos toda la semana.